كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo, dakle, u prošlom i pretušlom predavanju govorili o smrti Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem i trenucima, odnosno, dakle, pojedinim detaljima vezano za njegovu smrt. zatim prisege koja je data Ebu Bekru radijalanhu arda, Beni, dakle, u Sahifi Beni Sajde. Dakle, da je to bila jedna prisega, druga prisega je bila poslije u džami strane svih muslimana. Zatim smo ispričali detalje od gasuljena Allahom, posljednika sallallahu sallam, njegovog ukopa i ono što je bilo vezano za njegovu smrt. Kaže, Ebu Damre prenosio svoga oca od Asima ibn Adija, pa kaže, povikao je glasnik kod tebu Bekra sutradan, nakon što je umrao Allahom poslanik sallallahu alaihi wa i rekao nek se spremi samina vojska. Neka niko u Medini ne ostane onaj koji je bio određen da ide sa Usamom na ratište. Ebu Bekri je održao jednu dugu hutbu vezanu za onaj trenutke smrti Allahom poslanika sallallahu alaihi wa i za pripremu samne vojske i predstavio sebe i onaj, muslimane, odnosno sebe i svoju poziciju, poziciju muslimana u Medini. Nakon toga hoće da ispuni e, obavezu, odnosno namjer Allahova poslanika sallallahu alaihi sellem da pošalji vojsku Tehum al-Balqa u Šam, tamo gdje su prvi put poginuli Zaid ibn Harthe, Džafer ibn Abi Talib ibn Ravaha radijallahu anhum wa Kaže, krenuli su prema Džurfu i tamo su postavili svoje šatore, među njima je bio Omer ibn Hatab, u jednim predama stoji da je bio Ebu Bekra Sadiq, a u drugim predama je da ga je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam izuzeo da bi predvodio muslimane u namazu u Medini. U tom vremenu, kad je Ebu Bekr pripremao vojske da krenu onaj, prema Balha u Šamu, velik broj Arapa se odnosno, otpao od Islama. Dakle, to je bilo vrijeme pokazivanja, dakle, odnosno isticanja nifaka unutar Medine pojedinci, oni koji su bili dotada munafici, a mimo Medine u svim mjestima osim u nekim predajama Meka i Medina i negdje se spominje da je to bio Tajf. Nigdje više nije bilo džume, niti skupa muslimana. Dakle, muslimani nigdje više nisu klanjali, niti su imali zajedničke, dakle, zajedničke obrede. Također, četvrto mjesto gdje se onaj obavljala džuma i gdje su muslimani bili skupa u safama bilo u Bahreinu. Kažu da je Džavath, odnosno da je u Bahreinu postajala jedna onaj, palača, odnosno utvrda i da su ljudi, da ljudi tu nisu napustili islam. Kao što, kao što stoji kod imama Buhari, rahmehullahu ta'ala, spominjat ćemo te predaje, šalah ta'ala. Kažem, Benu Thaqif u Tajifu su ostali također u islamu, nisu bježali, nisu otpadali od islama, a Ebu Bekr Sidik u ovim teškim trenucima donosi također ogromnu, tešku, opasnu odluku, a to jeste da samina vojska ide prema Šamu, a da ostatak muslimana se bori protiv munafika i murtida. Ovo je opće poznato da se nikada ne otvaraju dva fronta. I Hitler je izgubio kada je otvorio drugi front. Hitler je izgubio na Petersburgu. Tako, kada je otvorio taj drugi front, to je bio njegov kraj. Dakle, opće poznato, međutim, Ebu Bekr Radi Lohanhu <clears throat> kaže neću odustati od onoga što je na umi Allahu poslanih sallallahu alaihi veselem, makar nas ptice raznosile, makar zvijeri hodale Medinom i kada bi psi lutalice se motali oko rogu majki i pravovjernih. Spremću saminu vojsku, naredću čuvarima da čuvaju okolo Medinu i kaže Ibn Ketir Rahmehullah Ta'ala nije bio ni jedan ulazni izlaz Medine, a da nije postavio straže. Međutim, ta njegova odluka je bila, ostavila je traga među Arapima i kažu da Usamina vojska nigdje nije krenula, a da nije ulila straha Arapima, beduinima, otpadnicima. Reci, sine. Dođi, tetak. Če je tetak? Dakle, ula strah otpadnicima, munaficima, jer je time dokazao da muslimani Medine nisu oslabili. U suštini, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem al-harbu khuda, rat je varka i ovime Ebu Bekr radijallahu anhu arda prepao i prevario beduine i munafike jer su muslimani fakat tada bili slabi. Kaže da se Medina toga vremena čuvala, ili stražarilo se 40 u nekim predajama i 70 dana. Sejf ibn Umar prenosi od Hišama ibn Urve, ono svog oca, pa kaže kada je Ebu Bekru data prisega i kada se Ensarije složile sa onim što su dakle ponudili muhađiri, kaže Ebu Bekri je odredio da se spremi u samina vojska, a većina, ako ne svi Arapi, su otpali od Islama. U svakom, dakle plemenu, u svakoj porodici se pojavio nifak, pojavio se, pojavila se onaj reza otpadništvo, a ponovo se istakli jevrejstvo i kršćanstvo, a musliman su bili poput raštrkane stoki u tamnoj kišovitoj noći. Zbog toga što su izgubili Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zato što ih je bilo malo, a i sa druge strane njihovi neprijatelja bilo je mnogo. Kaže, neki su govorili o, o Ebu Bekru, prvom redu i Omer radi Anhu Arva, dakle da ne smije razdvojiti ili razdinti vojske muslimana i da treba i da ostane u Medini, da čuvaju Medinu i ono što je ostalo nešto, od, nešto malo od muslimana. A Iša radi Anha kaže, kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Kaže, svi su Arapi otpali od Islama, nifak se pokazao, a Allah subhanu ta'ala kao da je spustio e, na nas velika brda, odnosno velike planine. Kaže, ashabi Muhammeda sallallahu nehi vselem su bili poput raštrkanih koza u grmlju u tamnoj kišovitoj noći. <clears throat> kaže, filardel musbija, kaže, zemlja kao da je sedam godina, tako se oni osjećali, kao da sedam godina se na zemlju nije spustila kiša. Međutim, oni su ostali na jednoj riječi, nisu se razišli, nego su se pokorili halifi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hrej Radinon kaže, tako me Allaha, osim kojeg drugog Boga nema, da nije bilo Ebu Bekra i da ga nisu postali kao halifu, ne znam ko bi ponovo obožavao Allaha na polotoku, to jeste na arapskom polotoku. Zatim to je rekao drugi pa treći put, pa mi je rečeno, <clears throat> polako je buhorere. Kaže Allaho, poslanik sallallahu alaihi wasallam je odredio u Samu sa 700 vojnika prema Šamu. Kada je došao do Dih Hašiba, Allaho, poslanik sallallahu alaihi wasallam je preselio, Arapi su otpali, dakle svi Arapi oko Medine i po arapskom polotoku su otpali od Islama. Kaže, onda su se ashabi okupili Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, oko Ebu Bekra i govorili mu, Ebu Bekr, ovi su, dakle, otpali od Islama, ti okrećeš vojsku, prema Rimljanima, odnosno prema Bizanticima. Kaže on, tako me Allaha, on ponavlja, dakle, ponavljam ono rečenicu malo prije u drugoj predaji, kaže, tako me Allaha, kada bi psi hodali oko nogu majki pravovjernih, ja kaže neću odustati od slanja vojske koje odredi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pošalje takođe neću spustiti zastavu koju je podigao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pa kad god prošli kraj kako pored kakvog plemena to pleme pričalo bi govorili bi da ovi nemaju snage ne bi izašli da se bore protiv Bizantije a kamol protiv nas zatim dolazi događaj al Elesved al anasiya njegovo ubistvo dakle njegova fitna On se pojavio još u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Abu Bekr radi anhu kada je pripremio vojsku samim Zeida, to je bilo na kraju Rabiju Leuvela, a al Lesve del Anesi je ubijen na kraju, dakle, ona, zadnjih dana Rabiul Leuvela, znači, otprilike na kraju mjeseca ili nešto manje od mjeseca od pojavi rideta na arapskom polotoku. <clears throat> Mi smo govorili da su Jemenom vladali plemena Hamir, da su svoje kraljeve nazivali Tuba, imate spominje se dakle u Koranu Tuba. Zatim smo govorili o danima džahlijeta, njihovom ustrojstvu. Zatim smo govorili da je e, namjesnik, odnosno vladar Abesinaca, postavio dvojicu vladara u Jemenu, to je bio Ebreha Lešem i Ariat. Vladali su Jemenom jedno vrijeme, a onda je vlast se prenijela na Abesince, ova dvojica se dakle, razišla, pa je Erijat ubijen, a Erijeha, odnosno Halalte Ebreha, je ostao da vlada. Pa sjećate se priče o velikoj crkvi koji je se gradio sa ženjom da okrene sve Arape, odnosno Arape polotoka da okrene prema toj crkvi, da pohode nju, da hodočaste nju, da ne hodočaste Kjapu znate već šta se desilo u bitci oko slona. Nakon toga njemu se rodili sinovi Belsiom ibn Ebreha i njegov brat Mesruk ibn Ebreha, kaže da su vladali otprilike 70 godina Jemenom. Zatim, sjećate se dakle, detalja kad smo govorili o tome kako su svrgnuti, odnosno kako su protirani pobijeni i da je Vehrez preuzeo vlast, odnosno da je okrenuo vojsku protiv Mesruka Ibn Ebrahe i ubio ga i tako da su oni ostali da vladaju Jemenom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u tom vremenu kad se e, <clears throat> završavala ta vladavina Kisri na arapskom polotu, kad se približila, poslanik se Allah se napisao jedno pismo, pa kaže Bismillah rahman rahim od Muhameda Allahova poslanika Kisri velikanu Perzijanaca. Neka je spas na onoga koji slijedi istinu, a zatim primi islam, bit ćeš spašen. I do kraja. Kada mi je došla ova knjiga, kada je došlo pismo da Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Oni su mu rekli, ovo je knjiga koja je došla od čovjeka sa arapskog polotoka, tvrdi da je vjerovjesnik. Kada je otvorio knjigu i vidio, odnosno kada je otvorio pismo i vidio da tamo piše prvo ime Allaha, poslanika sallallahu alaihi prije Kisre, on se naljutio i pocijepao njegov, njegovo pismo od Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam. A onda je naredio Badamu, svom namjesniku u Jemenu, kaže, kad ti dođe ovo moje pismo, pošalje dvojicu ljudi na arapsku, dakle, s arapskog polotoka onom je čovjek što tvrdi da je vjerovjesnik. Pošalji ga meni svezanog, dakle, zarobite ga, pošaljite ga meni, onaj, to je svezanog živoga. Kaže, kad su ova dvojica došli, Bazan im je rekao, dobro pogledajte, ono su sagledati situaciju u kojoj se nalazi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kaže, ako bude on njima govori, ako bude lažo, vi ga, kaže, uhapste, dakle, uh, zarobite ga i dovedite ga, pa ćemo ga poslati kisri. A ako bude istinu govorio, onda se vratite pa mi prenesete šta je, o čemu priča, dakle, nemojte ga zarobljavati. Međutim, kad su došli kod Allaha poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem pobjavio je znao zbog čega su došli i ostali su kod Allaha poslanika sallallahu alaihi ve sellem 30 dana. I zadnje noći dakle noć, sutra da će da putuje, se vraćaju u Jemen, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moj gospodar je ubio vaše gospodara ove noći. Dakle, te noći je Kisra bijen ubili su ga njegovi sinovi. Kaže, pa su došli ovi kod Bazama i rekli su, tako i tako, i onda je Bazam provjerio, saznao da je stvarno Kisra ubijen i to onda, kad su oni krenuli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem toga jutra Kisra je već bio ubijen i Badam je primio islam nakon toga. Tako da se izokrenula vladavina suprotno to jeste umjesto što su trebali da u apsi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da ga Bazan pošalje Kisri, Bazan je prihvatio islam onaj u vrijeme Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Aliju i Halda, zatim poslao Muaza i Ebu Musa de Šarija u Jemen i oni su se smjenjivali u Jemenu podučavajući ljude islamu E, mijenjajući dakle, pozicije iz jednog u druga gradi Sane i u Hadrmeut i tako dalje. U tom vremenu <clears throat> se pojavio El Esved El Anesi, njegov ime bio Abhala ibn Kaab ibn Goth, iz mjesta po imenu Kefu Hanan, ili pećine Hanana. Imao je sa sobom 700 boraca, konjanika, pa je napisao, napisao namjesnicima Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, nazivajući im pobunjenicima, fundamentalistima, neurednicima, dakle onima koji šire fesat na zemlji. Vratite nam ono ili ostavite se onoga što nam uzimate od naše zemlje. Kaže, mi smo preči za te stvari, dakle ono što su uzmali, je šta? Zekijat. Zekijat i harađ. Kaže, mi smo preči tome, a onda se, kaže, onaj, e, spremio se vojskom da kreni prema Nežanu, odnosno prema Sanu. Pred njega se postavio Šehr ibn Badam, sin od Badama, ovoga što je primio islam, pa su se, dakle, došlo je do bitki, a Lesved Alanes je pobedio, pobedio Badama. Okupirao je Sanu 25 noći. Muaz ibn Džebel je pobjeo ga kod Ebu Musele Šarija, a oni su zajedno posle pobjegli u Hadr Meut. Sklon se, dakle, kod izaslanika Allahov, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a Omer ibn Haram i Khalid ibn Sa'id ibn As su pobjegli u Medinu jer su znali da, da neće se moći suprostaviti jer oni nisu imali sa sobom vojske koje se mogu suprostaviti Lesvedu El Anesiju. Kaže, odredio je na svojoj vojsci vođe Kajsa ibn Abdul Jegusa i Moabi ibn Kajsa, Jezida ibn Mahrema ibn Hasana, El Harthija i Jezida ibn Efkela, El Ezdija. Kaže, time je uspostavio pravu vojsku, pravu svoju vladavinu u Jemenu. Iskoristio je priliku kada je velik broj jemenaca otpao od islama, a ono što je ostalo u islamu, odnosilo se, odnosno čuvali su svoj islam, pri, pri tome primjenjujući nešto što zove tuhja, a velikom broju od vas, vi dakle, znate poznato šta znači tuhja. Dakle, krili su svoj islam, a pokazivali su ono na čemu su bili ovi, to jeste mortedine mjenici. Njegov, halif, njegov halifa na muzrehu je bio Amr ibn Ma'ad al-Kerb, a vojsku je prepustio Kajsu ibn Abdu Jeguth. Također, sinovima od Fejruza Dejlemija i Dazvija je prepustio vladavinu, dakle pojedini pokraj, pokrajina, a oženio je ženu od Šehra ibn Badama. Dakle, Šehra je ubio, a oženio je posle njegovu ženu. A ona je bila kći od Fejruza Edejlemija. Po imenu Zad, bila je lijepa žena i pored toga ostala je u imanu, krila je svoj iman, vjerovala Allaha, vjerovala poslanika i bila je od dobrih žena. Kaže Seif ibn Amr Tamimi, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao mu dakle pismo sa čovjekom po imenu Weber ibn Jahsana Dejlami. Kaže, naredio je da se suprostaje muslimani El Esved Aranasiju, međutim Muaz ibn Džebel je ovo pismo dakle odgovorio odnosno odgovorio poslanik sallallahu alejhi da oni nemaju snage da se protiv njega bore, bore. Kaže Odvojile se skupine oni koji su trebali da budu njegove vojskoveđe, odvojili se jednom prilikom pričajući o stanju šta se desilo u Jemenu. Među njima je bio Kajs ibn Abdu Jeguth i Fejru Zedejlemi. Kaže, pa su znali da neće moći potrebati ova vladavina i da je Lesve del Anesi lažov. Kaže, dogovorio se sa Hajsovim Makšuhom i Hajsovim Abdul Jeguthom da se riješi Lesvedija El Anesija. Ta njihov dogovor prenio njegov šeitan i rekao mu da oni imaju namjer da ga ubiju. Kaže, pa je pozvao jednog po jednog. Pozvao je Kajsa ibn Mekšuha i kaže, jel te nisam počastio? Čujem, hoćeš da mi glave dođeš. Ovo je se prepo. Jer otko zna komu je prenio, kad niko od njih trojice to nije, dakle, iznio u javu. U javu. Kaže, ja ti se kunem, a slago je. Kaže, ja se kunem na prisegu, na pokornost i da to nije istina. I to je, kaže, uradio sa sve jednim. Znao je da njega je njegov šeitan obavijestio da on hoće da ga onaj smaknu. U tome im je pomogla njegova ova žena, zarobljena žena. Kaže, ušli su jedne noći kod njega kada je bio pjan. Iskoristili su tu priliku kad se napio i zaspao. Kaže, ona je sjedla kod njega pa im je otvorila vrata da one uđu. A onda je, kaže, on ustao, dakle, spava pjan. On je ustao, iz njega je progovorio njegov šeitan. Kaže, Fejruze, otkud ti kod mene, šta ima između mene i tebi? Dakle, spava pjan, a šeitan govori. Jer je njemu njegov šeitan džin donosio, dakle, onaj, habere. Kaže, pa se Fejruz prepao, pobojio se za tu ženu da ako ne dođe do bitke, da će i ona poginuti nedužna. Kaže, pa je skočio na njega, i istrgnuo mu glavu, dakle povukao mu glavu za kosu da ga zakolje. Pa su ušla, kaže, još dvojica i sjeli su mu na leđa i otkinuli su mu glavu, dakle osjeklili su mu glavu, odvojili od tijela. A onda je šetan tog trenutka, dakle, njegov šetan je zaričao kao što riči vo. Pa su, kaže, <laughs> pa su čuvari upitali šta je sa našim vjerovjesnikom. A ova žena kaže, dolazi mu objava. Dakle, ona je odigrala ključnu ulogu. Kaže, došlo jutro, pa su raspravljali kako sad da se pojavi van sa njegovim tijelom, kako da obznane onima muslimanima koji kriju svoj islam i ujedno čafirima, murtedima, da više je sve da nema. <clears throat> Kaže Kajs i Weber ibn Jašen mi ćemo, kaže, obznanti kaže, pa stale njegove penđere, njegove, dakle, onaj, utvrde i povikali Ešhedu ene Muhammedan Rasulullah, a Abhala je lažov i onda su bacili njegovu glavu među njih. Kaže, pa su muslimane skočili loveći sve po jednog, po jednog murteda kafira i radili su ono što se dakle radi <clears throat> u takvim situacijama. Kaže, onda su odabrali Muaza ibn Džebela da predvodi muslimane i postavili su ga ponovo kao predstavnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, dakle poslan od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kažu da je njegova vladavina, njegova fitna otprilike bila neka tri mjeseca, neki kažu četiri mjeseca, Allah najbolji zna. Tvairuz da se prenosi pa kaže, ubili smo je sve da <clears throat> pa se stvar vratila u sanu onako kako je bilo prije, pa smo, kaže, pozvali Muaza ibn Džebela. Onda smo bili, zadovoljili smo se, složili smo se da on bude naš predvodnik, da nas predvodi u namazu, a nakon tri dana što je Ebolese, ovaj, Esved el Anas i onaj, ubijen, došla nam je vijez da je Allahom poslanik sallallahu sallam preselio, pa nam je, kaže, sve to teško palo. Pa je ponovo došlo do, dakle, rideta i pojave rideta među onaj Arab, odnosno među jemencima. Nakon smrti, kažem, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, veliki dijelovi, dakle, velika naselja, velike pokrajine, e, velika plemena su otpala od islama, pojavio se ponovo e, e, nifak, a u tom vremenu se pojavio, dakle, pred kraj života Allahom poslanika, sallallahu sallam, pojavio se Musailime Kedab iz Hanife i velik broj, dakle, imao pristalikca u, jema, u jemame. Također se pojavio Tulejha al-Esedi od Benu Eseda al-Watiya. Zatim, e, Ebu Bekr radi Anhu Arda imao je zadatak da na svaku frontu pošalje određenu skupinu ashaba vojnika da uguše ovu ponudu, pobunu i da uguše dakle, pojavu rideta. Iskoristio je također svoje znanje i povjerenje pojedine ashaba kao što bi Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn Avam, Talha ibn Abdullah, Sad ibn Abi Belkas, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mesud, pa je, kaže, podijelio sa njima skupine muslimana da čuvaju ulaze u Medinu, da niko ne može ući onaj, u Medinu. Medina je bila napadana sa svih strana, međutim, Ebu Bekr, radi Anhu, Varda, spomenut ćemo inšala to, nije ostao nikom dužan, nego kad je riješio probleme na arapskom polotoku, obračunuo se i sa tim koji su napadali e, na Medinu. Pojedini ashabi su govorili Ebu Bekru Sidiku da ih ostavi dakle, zbog toga što neće da ih pusti, da ih dopusti, da ne plaćaju zekijat, da osvoji njihova srca, da njiha srca uđe iman. Međutim, Ebu Bekr radi Anhu Arda, kao što stoji kod Ibn Mađi od Ebu Hureyre, da je Omer Ibn Hatab rekao Ebu Bekru, zbog čega se, kaže, boriš protiv ljudi? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže rekao naređujem da se bojim protiv ljudi ne kažu ne kažu ešeden la ilaha illallah wa muhammed rasulullah kaže pa ako kažu to zaštitili su svoje krv svoje metke od mene osim sa pravom kaže Abu Bekr vallahi kada bi, kaže, ispriječili, dakle, da, bi, da mi daju onaj e, zekijat davali za Allahom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, ja se, kaže, protiv njih boriti, jer zekijat je pravo u imetku. Tako mi Allaha, boriti se protiv svakoga ona ko bude razvoj između namaza i zekijata. Kaže Omer radi Anhu, tog trenutka sam vidio da je Allah te bar koji je tala nadahnuo prsa Ebu Bekra da se bori. Znao sam, kaže, da istina, I onda kaže, čuo sam riječ Allah, Allah te barak vetala, fa in tabu wa qamu salatu wa atu zakate, fa khalu sabilahum. Ako se pokaju, pa obavi namaz, dakle budu izučavali namaz, e qamu, dakle obznani namaz, ne samo da se obavlja, nego mora biti javno. Wa tu zakah, i budu davali zakat, onda ih pustite. Kaže Omer, pa sam shvatio da je Ebu Bekr radi anhu upravo. U oba sahiha se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Islam se gradi na pet temelja šehadeten la ilaha ila Allah, ona Muhammed Rasulullah, obavlja namaz, davanje zakata, hađ, bejtullahi haramu i post mjeseca Ramazana. Muhammed ibn Ishak kaže, Arapi su nakon smrti Allahom poslanika sada sedam otpali od Islama, osim stanovnika dva grada, to jeste Mekke i Medine, otpali su Esad i Gatafan, a njih je predvojio Tulejha ibn Huwejle da Esed vračar, Gatar. Zatim su Kendi, pleme... Šta je svoj mikrofon? svako malo eksplodira. Zatim su, kaže, Kendi otpali, a njih je predvodio, predvodio Ešas ibn Kajs el Kendi. Također, Mezđeh i oni koji su nju slijedili su otpali, a njih je predvodio Esved ibn Kaber, Anas El Kahin, o njom su malo prije pričali. Zatim Rebija <clears throat> sa Ma'rurom ibn Amanom ibn Munzirom. Zatim pleme Benu Hanife, su otpale od islama sa Musailimom Kedabom, Musailime ibn Habib el Kedab. Zatim su, kaže, neočekivano i pleme Benu Selim otpali, <clears throat> predvodio je Enes ibn Abdul Jalil. Zatim pleme Benu Temim sa Seđahom, također Gatara bila, ili što bi rekli danas moderno vještica, a kaže Hasim ibn Muhammed, složili su se, odnosno sastavili su se Esed i Gatafan i sa, sa Tulejhom Resedijem, <clears throat> pa su, kaže, poslali svoje zaslanike u Medinu. Kaže, kad su došli u Medinu, rečeno im je da sjednu sa Abasom. Kaže, tražili su od Ebu Bekra, dakle preko Abasa, tražili su od Ebu Bekra da ne obavljaju namaz, halalte, da obavljaju namaz, da ne daju zekijat. Kaže, pa Allah te barek ve ta'ala učvrsti Ebu Bekra na istini, odnosno nije prihvatio kaj je tako me Allah, kada bi mi odbijali da ga daju kao što su davali Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem ja bi se kaže protiv njih borio kaže pa su se vratili tolehi i obavijestili ga da Ebu Bekr neće da dopusti to što će obavljati namaz a da ne daju zekijat onda se on odlučili da napadaju na Medinu kad god im se ukaže prilika jer su vidjeli da unutra u Medini nema puno muslimana jer su muslimani otišli gdje? Šam, možemo muslimanu Šam i da nema unutar Medine i kaže, med, kažu Medina je ranjiva, lahko ćemo osvojiti med, Medinu. Međutim, kad god bi navali na jedan od prolaza prema Medini, dakle Medina između Brda imala svoje prolaze, kaže vojska Ebu Bekra pod vostom ashaba koji se malo prije spomenuo su im odgovorili i nikada nisu mogli ući u Medinu. A zato im se kasnije Ebu Bekra Danhu Varda osvijetio. <clears throat> Kaže u Džumadi Lahiru, Ebu Bekr je sa stanovnicima, sa preostalim stanovnicima Medine i onim emirima koje je on postavio na ulaze u Medinu, pripremio vojsku da se e, eh, osveti svima onima koji su napadali od Benu Abesa, od Benu Mure, od Zubej, e, Zubejana. Zatim, oni koji su bili od plemena Benu Kenane i oni koji je pomagao Tuleha sa svojim sinom Habalom. Tu je bila ujedno i prva bitka na domak Medine protiv njih u kojoj su muslimani pobjedili, a gdje Allah subhanahu wa ta'ala ponizio mušrike i kaže tada je bio ubijen Benu Dhuiben u Abes, onaj od strane muslimana, kako je Ebu Bekra dan htio da im se osvijeti da spriječi njihov ulazak u Medinu. Kažu, ova bitka je bila jedan veliki pomagač, jedan veliki znak za islam. Time Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao ponov ugled muslimana, a ponizio i kafire, i sva ona plemena koja se okrenila protiv islama otpadajući dakle od svoje vjere. Kaže, zatim je Usama ibn Zaid došao nakon toga, ne, nakon nekoliko noći, nakon ovog događaja, došao, vratio se u Medinu, pa je Ebu Bekr ga postavio namjesnik u Medini i tražio od njega i njegove vojske da se odmori, a onda Ebu Bekr je organizovao sam vojsku izašao sa vojskom da se bori protiv plemena jednog po jednog onaj koji su bili na domak Medine. Od Iše radi Alanaha se prenosi da je rekla, moj otac je, kaže, izašao sa isukanom sabljom na svojoj jahalici u dolini Kasej. Pa je došao Ali Ibn Abi i uzeo za povodac njegove jahalce pa kaže gdje ćeš halifa Allahova poslanika? Kaže, reći ti kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu sallam na dan Uhuda. Ostavi, kaže, svoju sablju, nemoj nas, kaže, rastužiti, tako mi Allaha, kada se tebi nešto desilo, nakon toga, ko će ponovo uspostaviti Islam? Kaže, pa se Ebu Bekr poslušao, jer je Ebu, Alija e, bio njegov e, savjetnik, kaže, pa se Ebu Bekr vratio, a nakon što se odmorio Usama sa svojom vojskom, došlo je mnogo prihoda od zekijata, pa se vojska ojačala, muslimani se unutar, dakle Medine ojačali, a onda Ebu Bekr podijelio zastave, dakle ratne zastave nekolicini ashaba. Prvo je dao zastavu Haldu ibn Velidu, poslao ga protiv Tulehe ibn Huvelida. A onda je rekao, kad završiš, a pazite objeđenja, kad završiš, onda idi Dakle, nije očekivao da će izgubiti. Kaže, onda idi prema, idi prema Maliku Ibn Nuveiri u Batahu. Dakle, također sljedeće pleme koje će da savladaš. Tamo ga je sačekao i Krime Ibn Abi Džehl. Njega je poslao protiv Musailime Kedaba. Šurehbila Ibn Hasena je poslao također protiv Musailime Kedaba. Zatim ga je poslao Beni Kuda. Muhađa Ibn Abi Umeju je poslao protiv Anasija i njegovih pomagača. Kaže, Khalid ibn Said ibn al As je poslao ga prema, ponovo prema Šamu, Amra ibn Asa je poslao prema Kuda, Kuda plemena Kuda, Vadija i Haris. Huzeifu ibn Muhsin al-Gatafanija poslao je protiv stanovnika Debe u Arfeđi i Hurmuthu. Dakle, ovo sve nazivi, ovo teško je zapamt, a međutim, samo da ona, uzmete sliku koliko je bilo frontova u vrijeme ona, otpadništva od Islama. Tarfu ibn Hadžba je poslao protiv Benu Selima, a sa njima su također bili pripadnici plemena Havazin. Suvejda ibn Mukrina je poslao na Tuham prema Jemenu, Ala ibn Hadramija je poslao na Bahrein radijal anhum ejma'in. Ukupno je bilo 11 mira, 11 zastava, 11 vojski koji su trebali da krenu da se bore protiv različitih plemena. Kaže Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, navodi ovdje, Ebu Bekre Sredijek je napisao svima isto pismo u kojem je rekao Bismillah rahman rahim od Ebu Bekra, halife i Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kome dođi, kaže, ova moja knjiga. Svakom pojedincu ili svakome e, običnom čovjeku ili vođi. Svakom onome koji je ostao u islamu ili je ostavio islam, neka je spas na onoga ko slijedi uputu, a i onoga koja nije se vratio nakon upute u dalalet i u zabudu. Zahvalan sam, kaže Allahu, mimo kojeg drugog Boga nema, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Svjedočim da je istina sa onim što je došao, a ne vjerujemo ništa u ono što je došlo nakon njega, to jeste oni koji su da imaju objav, da primaju objavu. <clears throat> Zatim kaže Ebu Bekr rade anhu varda. Allah te barke ve ta'ala je objavio inneke mejtun ve innehu mejtun. Ti si, ti si smrtnik i oni su smrtnici. Kaže Allah te barke ve ta'ala nijednom čovjeku prije tebe nismo dali da vječno živi. Ako ti umriješ, hoće li oni ostati vječno da žive? Kaže Allah te barke ve ta'ala vjernicima se obraćajući Muhammed ništa drugo nije osim poslanik, prije njega je bilo mnogo poslanika. Ako bi on umro ili bio ubijen, hoćete li vi otpasti od svoje vjere? Onaj ko otpadne od svoje vjere neće Allahu ništa naštetiti. Allah će obilato nagraditi zahvalni. Pa je Bubekr spomenuo <clears throat> dakle, mnoga pravila kako će se vojske obhoditi prema njima, a i samim namjesnicima sa Mirma je rekao kako će se obhoditi, to jeste ne napadaju nikoga dok ne provjeri jesu li o, u islamu. <clears throat> Imam Ahmed bideži predaju od Vahša ibn Harba da je Bubekri Sadiq kada je pripremio Halda ibn Veli da se bori protiv eh, otpadnika rekao čuo sam Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem dobar li je Allahov rob i dobar li je kaže brat ovoga plemena hvaleći Halda ibn Velida kaže Halda ibn Velid sejf, dakle sablja od i sablji Allah ga je isukao protiv kjafira i monafika kad se Hald ibn Velid okrenuo, odnosno kada je krenuo prema Zil Hisi i odvojio se od Sidiha i kad se skupili oni ostali emiri, njihova je uloga bila da uguše pobunu, da uguše ridet i da maknu svakoga onoga koji je bio predvodnik kufra, odnosno rideta. Kaže, prvo što je krenuo prema Tolehi Lesediju, a zatim nakon njega prema Benu Tamimu. Tulejha ibn Huvelid u Benu Esedu i u Gatafanu je također tvrdio da je on vjerovjesnik, da njemu dolazi objava i lagao ono što je lagao se ili Kedab i Esved Elanesi. Kaže Halid ibn Velid nije imao mnogo posla sa njim. Kaže, na u svojoj vojci je postavio Sabita ibn Kajsa ibn Šemasa, zatim je postavio Sabita ibn Akrema i ukašao ibn Mosina Tulejhu. Kaže, pa su oni opkolili e, Tulejhnu e, onaj, Huvelidovu vojsku i sa njima završili brzo, onda je time završena misija, dakle jedna prva od fitni. Zatim je, kaže, Halid krenuo prema Beni Tajiju, pa je pred njega izašao Adi ibn Hatim, kaže Adi ibn Hatim, jer Adi ibn Hatim je Taji, dakle iz plemena Taji, kaže njemu Hatim, hoćeš li mi kada je pust tri dana da sa njima pregovaram, da ih pokušam vratiti u islam? Dakle, nemoj ih, jer je znao kad Halid uđe da Halid neće nikoga ostaviti. Kaže, nemoj žuriti, nemoj ih napadati, jer oni se, kaže, boje da ako budu te, tebe slijedili, da će ih Tolejha ubiti. A ti hoćeš da se boriš protiv njih zbog Tolejhe. Kaže, pa ga je ostavio tri dana i tri noći. A onda je Hatim iskoristio tu priliku, ušao među svoj narod i pregovorio ili nagovorio 500 od njih da se priklone Haldovoj vojsi da ponovo se vrate u islamu. Kaže, kad su došli do Benu Džudejle, kaže opet on Haldu, Halde, ostavi mi još nekoliko dana. Ne bil Allah, kaže, nekoga ponovo spasio, kao što je spasio od plemena, taj. Kaže, pa je pustio ga, Hatim je došao kod njih i pregovarao sa njima, a onda većina njih je prihvatila njegovu ponudu i ostali su Tulejhu, a onda je hal završio sa Tulejhom bez problema jer se njegova vojska raspala. raspala. Kaže Tulejha, dok je bio pokriven čaršafima, pitaju ga njegove vojskovađe, jel, se, jel te, kaže, došao Džibril? Kaže, nije još. Kaže, pa se ponovo vratile, jer su vidjeli da se Hald, da je Hald op, opkolio pleme. Kad je došao drugi put, kaže, jel došao Džibril? Kaže, nije. Treći put kad su došli vojskovođe, kaže, jel ti došao Džibril, dakle, jel ti rekao šta ćemo da radimo? Kaj je došao mi je Džibril? Kaj šta ti je rekao? Kaže, odmaraj se, odmaraj se. I ne, sad ti kaj reći riječ koju nećeš zaboraviti. Kaže, u jejne taj koji mu je došao, ja mislim, kaže, da ti je Allah subhanahu ta'ala poslao vijest koju ti nećeš zaboraviti. Kaže, ovo Benin Feraze, on se u jejne se obraća svome plemenu, ovaj će kaj čovjek izgubiti, izgubit će njegove vojske, manite se tu lehe. Kaže, pa i tu mi je jedna skupina ljudi onaj otišla. Kaže, u Jeju ibn Hasan je bio svjestan njegovog kufra, ali kad mu je došao prvi put kod Tulehe, pitao ga je šta mu dolazi od objave, pa mu je on ono što dakle, džini prenosi svojim sagovornicima, spomenuo nekoliko stvari i on njemu kaže, tako mi kaže Allaha znam da lažiš. Dakle, Ujajne ibn Hasan govori Talejih il Huvejlid, kaj tako me Allaha znam da lažiš. Ali mi je, kaže, drag, draži, kaže onaj, e, e, pomozite reći, vjerovjesnik od našeg plemena nego od plemena Benu Hašim. Dakle, ne u Muhameda, iako znam da je istina, a znam da ti lažiš, tebe ću da slijedim. <clears throat> kaže Halid ibn Velid, nakon što, su, što ih je pobjedio, što ih je pobio i rastirao, oni koji se ponovo vratili u islam, kada bi sjeo sa njima, kaže on njima, hajde nam, hajde nam kaže, recite kakva je objava dolazila Tulehi ibn, od onaj Huvairdu. Kažu ovako, hamamu val jamamu sarudu. Dakle, hamam, jemam i sarud, dakle, nabraja vrste ptica. Wa savamu. Kaže, kad sumna kablekum bi avami, la lejebluganne mulkuna la Iraka wa Šami. Mi smo, kaže, postali prije vas nekoliko godina, ova će, kaže, vladavina proširi se na Irak i na Šam. To je njima obećao, koja pa i njima je dolazila objava. I mnogo toga od, kaže, imšćotina i glupih, kaže, koji kakvi izjava i pjesmica koji je spjevavao i govorio svome narodu. <clears throat> Kaže, u Bekri Sidik je napisao Halid ibn Velidu pismo, Kaže, kada salomi štal Tulejhu i oni koji su bili sa njim u Safu, znaje da te ja time Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao, boj se Allaha onome što radiš. Allah je sa onima koji se boje i oni koji dobro čine. Budi, kaže, ozbiljan u svojoj vojci, to jeste nemoj svoju vojsku voditi u, u onaj uništenje. Nemoj, kaže, ostaviti nikoga od mušnika koji je ubio muslimane, a da, kaže, ne ostaviš među njima iste tragove kaže sve što vidiš od dobra učini. Nakon toga, nakon toga Hald ibn Velid je nastavio svoje pohode i onda dolazi rašte priče koje ćemo sad navesti nekoliko predaja šta je uradio, odnosno gdje je pogriješio Halid i u vrijeme Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu i kada je tražio Omer da ga uh, Ebu Bekr smijeni. Kaže, Ebu Bekri im je dao na pravo izbora da se bore protiv Mađla i Hitel Muhzije, to jeste da se bore na najljepši način ili da budu poniženi. To jeste dao im je na pravo da budu razo, razoružani, na samim tim poniženi ili da se sami bore onako kako su odlučili. Kaže Omer radi Anhu je govorio e, Ebu Bekru da Halid prelazi granice. Naime, Halid je ulazio u neka od plemena bez upozorenja, bez da ispita njihovu pripadnost islamu, jesu li murted ili nisu. Ubijao je njihove vođe i oženio je ženu jednih od tih vođa. Kaže, naredio je da se njegova glava skuha, a onda je pojio dilove njegove glavi jednoj od predaja stoji. Kaže, kad je ovo došlo do Ebu Bekra radi Anhu Arda i do Omera, Omer traže od Ebu Bekra da ga smijeni. Kaže, Ebu Bekra ga nije smijenio, kad je poslanika sallallahu alaihi sallam nije smijenio, nego je platio onaj diju, to jeste krvarnu, za njegove pristupe. Kaže, Benu Temim su također otpadali od Islama, nisu htjeli da daju zekijat, i nisu htjeli da šalju svoje zekat Ebu Bekru i Sidiku. Kaže, neki su od njih dakle, onaj, odgađali, a neki su onaj skroz odbili. Među njima se pojavila seđa kći od Harsa ibn Suvejda Ahbe Taglebija. Bili su pripadnici kršćana od Arapa. Tvrdila je da je ona vjerovjesnik i oko sebe okupila vojske, dakle, od Beni Temima. Kaže, kad je se približila Benu Temimu, Benu Temim su znali, a vodio ih je Malik ibn Nuvejre te, Temimi i Atare ibn Hadžib, znali su da se ne mogu suprostaviti njoj i njenoj vojsci. Kaže, pa se dogovorili sa njom da joj daju pola od svojih, dakle ona je usjeva, odnosno pola od onoga što ubiru, i da se ujedinje njihove vojske. Međutim, Seđah je imala cilj da dođe do Musailime Kedaba i njeno ujedinjenje sa Mulisailimom Kedaba je samo onaj objedinilo vojske Murtida protiv muslimana. Kaže, dogovor je također bio između nje i Musailime da dijeli popola svoje usjeve. Kaže, tražili su od i za vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Selime Kedab odnosno govorio je svome narodu i ovima koji su bili od seđah kaže udala se za, za Musailimu Kedaba nije ti dao mehra kaže pa je poslala pita šta je moj mehr udala se za njega kaže tvoj mehr i tvoga naroda da ne morate da klanjate sabah i jaciju kaže Ibn Kathir to je bio njen mehr Allah i oba dvoje prokleo Zatim se, kaže Seđah, nakon što je sklopila sa njim ugovor, vratila onaj svojoj kući, a Halid se spremio da napadne na pleme Benu i na Benu Hanife. Kaže, kad je Seđa došla, odnosno kad je krenula arapskim polotokom i kad je došla do Musailime Kedaba, Malik ibn Uvejre se pokajao zbog onoga što je uradio, znao je da će ga to koštati, pa se, kaže, sestrali na mjestu zvano e, Al-Batah, a Khalid ibn Velid je već se spremio sa svojim vojskama, ensarijama još nisu bile došle da se ujedine protiv, dakle, i protiv Musailime Kedaba. Kaže Khalid njima, nakon dakle što su onaj se e, susreli ovo je kaže trenutak koji nećemo propustiti nije mi kaže došla nikakva knjiga nije mi došlo nikakvo pismo ja ću kaže onaj da krenem u bitku protiv njih osim ako mi ne ponude dakle onaj primirje kaže pa je Malik ibn Uvejre poslao jednu skupinu Haldu ibn Velidu da onaj im kaže i kako će ponovo plaćati zekijat i kako će se pokoriti vladavni Ebu Bekra. Međutim, Halid ovim bio prevaren, oni to nisu radili, oni se suprostavili, poslije su slagali, onaj, nego su rekli, mi ćemo klanjati, ali zekijat nećemo onaj, davati. Kaže, pa je Halid se naljutio i okrenuo se protiv njih i pobio sve, nikoga nije od njih ostavio. Malika ibn Nuveiru je zaklo, glavu mu skuho i jeo pred ashabima njegovo meso. Kaže Omer ibn Hatab radi Anhu Arda, nemoj, kaže onaj, više halda puštati, čini nered na zemlji. Kaže, Allah, kaže Ebu Bekir radi Anhu Arda, tako me Allaha neće spustiti sablju, Allahu sablju na zemlji koju je sukao on protiv kafira. Kaže, pa je Ebu Bekr radan na sebe uzeo da on sve što ovaj napravi od nereda, da on plati od dija, to jeste od krvarina. Nakon toga je Hadi ibn Velik došao pred Ebu Bekra i Svidika, izvinuo se za svoja dijela, pokaju za svoja dijela, a onda ga je eh, Ebu Bekr odredio da se bori protiv Musailime Ketaba. Kaže, <clears throat> poslao ga je na Benu Hanife u Jemami, i veliku skupinu muslimana sa njim. Ensari je predvodio sajt uh, eh, Thabit ibn Qais ibn Šemas, a kada nije na, na, prošao ni pred jednog plemena od Murtijeda, a da i nije sa zemljom slistio. Kaže, pa su naišli na seđahnu vojsku, a onda se kaže, razbežali im konji te noći, da niko nije mogao da nađe ništa od svojih konja. Dakle, nisu mogli da nađu svoje stvari, ni konje, ni ono što su ponijeli sa sobom. Kad je spremili se e, stanovnici Jemame u vojsi od Mahkema ibn Tufela i od Ridžala ibn Anfeva ibn Nešala. Kažu da je ovaj Ridžal ibn, uh, ibn Anfeva ibn Nešel bio taj koji je postakao Muselimu Kedaba da radi ono, odnosno podržao ga u njegovom kufru. Od Ebu Hureyre se prenosi da je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam rekao jednom prilikom je došao Ridžal po imenu, dakle Ridžal ibn Amfeve, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, među vama, kaže, sjedi čovjek čiji je zub veći od planine Uhud. Kaže Ebu Hureyre, preposam se od ti riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kaže svi su kaže ljudi izginuli osim mene i njega pa sam kaže čekao trenutak šta će se desiti hoću li ja ili će Ridžal ibn Anfeve. Kaže, kad je Ridžal ibn Anfeve poginuo sa Musilimom Kedava, meni je lahnulo. Ja sam, kaže, vidio da je on poginuo kao kjafir, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam onaj, mislio na njega. <clears throat> kaže, najveća fitna Ridžala je bila čak veća fitna od Musilime Kedava, onako kako ljude zavodiju svojim onaj e, idejama. U bitci na jemami je izginulo mnogo ashaba, od toga mnogo onaj, e, među njima hafiza, ali nikad, odnosno rijetko se kad spominje da je otprilike od ovih, kako se zove, od plemena Benu Hanife izginulo preko deset hiljada. Kaže Zaid ibn Hatab, o ljudi, stisnite, kaže, zube, udrite na neprijatelja. Tako vam je Allaha, neću, kaže, progovoriti sve dok i Allah ne ponizi, odnosno dok i ne pobjedi. Ili dok Allah subhanahu wa ta'ala ne pošalje svoje dokaze. Kaže, pa je Zaid ibn Khattab preselio kao šahid. Kaže Abu Huzeyfe, o nosioci Kur'ana, uljepšajte se, kaže, Kur'anom i dijelima. Kaže, pa i on krenuo i on je tu bio onaj savladan, odnosno pao je. Hald ibn Velid nije se okanio sve dok nije došao do mjesta gdje je bio onaj Musailime Kedab. Kaže, tražio samo priliku kad će mu se približiti da ga ubije. Kaže, došao je do velike bitke koju istorija Islama do tada nije zabilježila u tom trenutku, dakle na samoj jemami, i muslimani su bili iskušani takozvanim vrtom smrti. U tom vrtu smrti, u tom vrtu smrti E, muslimani su ulazili među njih, dakle među murtede, a oni su i dočekivali i ona je proljevana je krv na jednoj i drugoj strani, ali kažem, muslimana je mnogo manje izginulo, a mnogo više nevjernika. Kaže, Bera ibn Malik je rekao o skupinu muslimana, podignite me na kopljima na, onaj, na, na štitu, pa me ubacite unutra. Kaže, pa su ga ubacili unutra, a on se borio protiv murtida sve dok nije otvorio vrata. Kaže, krv je bila na, na svakom dijeliću, što drveća, što zgrada, što zidova onaj unutra tog e, vrta smrti. Kaže, onda su došli mu se ilime Kedaba, Allah ga prokleo, a on je, kaže, sakrio se u jedan otvor u zidu. Kaže, ponašao se onako kao što se ponašao kada mu došao njegov šeitan. Pa mu se približio ko? Koga je ubio? Vahši ibn Harb. Kaže, Vahš ibn Harb a vi znate da baš Ibn Harbu bio Hamzu radi anhu arda. Kaže, pa ga je pogodio svojim kopljem, a ono je prošlo na drugu stranu. Kaže, pa mu je prišao Ebu Duđane Semak Ibn Hareše i dokračio, dokračio ga onaj svojom sabljom. Ubijeno je i otprilike, kaže ovdje, 10.000, u nekim predajama stoji 20.000, a muslimana je poginulo 600, nekim predajama 500, e, a među njima velik broj hafiza u nekim predajama, dakle i 70 onaj, hafiza, Allah najbolje zna. Kaže, nakon toga je Halid krenuo prema Međa ibn Meraru i Ersefu. Kad su došli do Ridžala ibn Anfeve, kaže njemu onaj Halid, jel to taj? Pita on, jel to taj? Kaže, tako me Allaha, ovaj, kaže, bolji od onoga. Kaže, ovo je vaš prijatelj koji traži. Kaže, Hald, Allah vas ponizio, zar ste vi, kaže, ovoga traži, zar ste vi ovoga slijedili? Dakle, zbog toga što je imao, dakle, nije ona imao lijepo, lice nije imao, nije lijepo izgledao. Kaže, bitka na imam se 10. 11. godine po Hidži, A Ibn Kanija kaže na kraju 11. godine po Hirži, a Vakid i drugi kaže desila se 12. godine po Hirži, to jeste na početku 12. godine po Hirži. Njen početak je bio krajem, a po, onaj, njen kraj je bio početkom 12. godine. Kaže, kad su dosle, došle, eh, kad su došli za slanice Ebu Bekru, Sidiku, Radi Anhu Arda, kažu, muslimani su tražili od e, Beni Hanife da im nešto prenesu šta su to slušali od Muselime Ketaba. Kažu oni, hoćeš li nas, kaže Halifa, pustiti da to ne prenosimo? Kaže, ne, nego morate nam reći. Kaže, on je ovako govorio, žabo kćeri dvije žabe. <laughs> kaže, neki lekum ne kajin, gukni jedan put ili dva put. Nećeš, kaže, vodu zaprljati, nećeš, kaže, onome koji hoće piti zabraniti. Glava ti je u vodi, rep ti je u blatu. Dakle, ovo su bila kao ovaj njegova objava. Kad je zatim je govorio, wal mu bedzirati zara. Mu bedzir je onaj koji prosipa. Zara usjeve, dakle onaj koji sije usjeve. Wal aqimati lakma i oni koji prave zalogajeve. Vojhalate ve wasumna, i oni koji pripremaju onaj mlijeko, odnosno kiselo mlijeko i e, kako se zove ono masno? Ka, nije ni pavlaka. Maslo. Kaže, lekad fudiltum ala ehli weber, bolji ste od stanovnika koža, to jeste oni koji nosaju svoje šatore. Uoma sebe kakom ehlu mudar, nisu vas, kaže, prestigla plemena mudara, a to su, dakle, poslanikova sa lalasa na Benu Hašin i Kurešije. Refihukum femne'um, ja sam vaš prijatelj, pa me kaj čuvajte. Uol mu'aterifa'u, onaj koji je slaba, vi mu kaže dajte onaj, onaj zaštu. وَنَّعِي فَوَاسُوهُ A onaj ko vam dođe sa viješću smrti, vi se prema njemu lijepo obhodite. Kaže, bilo je tu još mnogo dakle, nagađanja, kao što je dakle, u nekima svojih govorio, el filu ema drakem el fil, kaže slona, ti ne znaš šta je slon, ima kad dugu surlu, ima kad dva velika uha. Kaže, govori također, i tame noći i vuka razra, razjarenog. Nisu, kaže, odvojeni lavovi ni od vlage, ni od suhoće. Dakle, samo na brane gluposti, dakle, nema nikakvog smisla. Međutim, dakle, cilj je bio da, da čuju šta je onaj, čime je zavodio narod, a nijukom smislu da on pokaže, odnosno, svoj džehl, Allah nam bolje zna. Koliko imamo još da, da jasim? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Ala ibn Hadramija namjesniku Bahreina, Munziru ibn Sawi al-Abadiju. On je primio islam, dakle na njegovim rukama uspostavio islam i pravednost kad je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, umro je odma nakon njega i Munzir. Kod njega je u njegovom vrijeme, dakle njegove smrti bio Amr ibn As. Pa mu je rekao: "O Amr, je li Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto poručio za onoga koji umire šta da uradi sa svojim metkom? Kaže jeste trećinu. Kaže šta će da uradim sa sa trećinom? Kaže ako hoćeš podijeli je bližnjima, dakle oni koji ne nasljeđuju, podijeli kaže njima, a ako hoćeš podijeli sirotini, a ako hoćeš učini kai trajnom sadakom nakon svoje smrti. Kaže ja ne želim da se uspostavi nešto što je bila Bahira, Saiba i Vasila i Ham, dakle one vrste deva koji su izmišljali mušeci. Hoću kaže da podijelim kao sadaku među muslimanima. Kaže umro je Amr ibn As, se čudio dakle njemu kako je razmišljao u tim trenucima. Nakon smrti Munzira velik broj onaj stanovnika Bahreina je otpao od islama. A onda je kaže vlada njima Al-Garur, Munzir ibn Naman ibn Munzir. Pa je neko od njih rekao da je Muhammed bio vjerovjesnikom ne bi umro. Ne bi ostavio onaj ni jedno mjesto dakle bez onaj uh, nasljednika odnosno bez vjerovjesnika ili poslanika. Kaže osim u Dževasu to je jedan bila onaj tvrđava, gdje su stanovnici Dževasa ostali u Safovima i tu se onaj obavljala džuma, Meka, Medina, Tajf i ovo ovdje mjesto u Bahreinu, nigdje drugo na arapskom polotoku. Kaže Ibn Abbas, kao što stoji kod imama Buhari, njih su uh, okružili murtedi, I do te mjere nisu im dali, dakle bili su potpuno okruženi, nisu im dali da ništa uđe, niti da izađe. Dakle, nije mogla ući hrana niti pomoć, niti neko od njih da izađe da potraži pomoć. Sve dok im Allah subhanahu nije pomoć poslao od sebe. Kaže, među njima je ustao jedan od poznatih, Džarud ibn Ma'ala, bio od onih koji su učinili hiržu sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, pa i on sakupio rekao, o skupinu Abdul Qajsa, ja ću vas, ja ću vas kaže, nešto pitati, pa mi vi, kaže, odgovorite. Ako budete znali, ako ne budete, onda, kaže, prešulite. Znajete li da je Allah imao vjerovjesnike prije Muhameda? Kažu, znamo. Jeste li, kaže, vidjeli ili ste za njih čuli, jeste za njih znali? Kaže, nismo vidjeli, smo za njih znali. Kaže, šta se desilo sa njima? Umrli su. Kaže, Muhammed je umru isto kao što su oni umrli. Ja svjedočim da je ešeden la ilaha ilallah, ona Muhammeda Rasulullah. Kažu, pa su oni rekli, nešeden la ilaha ilallah, ona Muhammeda Rasulullah kaže ti si naš najbolji, ti si naš ugletnik. I to je bio trenutak kako i on zadržao u islamu. Kaže, Allah, uh, Ebu Bekr radi Anuhim je poslao posle Allah ibn Hadramija, kada je došao do onaj eh, Bahreina, došao je Thumama ibn Athal u velikoj skupini i on se tu sakupili sa Allah ibn Hadramijom, pa je Allah, Allah te bar kvitala počastio, odnosno ostankom u islamu i da većina njih, odnosno da stanovnici Bahreina, nisu otpali svi kao što su desno na arapskom polotoku. Također, stanovnici Omana su otpali od Islama. <clears throat> Među njima se istakao u tome kao prijedno Zu Tadž, Luhajt ibn Malik Lezdi. Po imenu, u Džahelijeti imao ime, imao, zvao se El Džendeli, odnosno El Dželendi, Tvrdio je da je vjerovjesnik, slidili su ga džaheli od omanaca i on je onaj e, savladao džajferu i pojedine dakle, onaj robove, a i opće poznato da su najviše robova dolazlo iz omana. Kaže, pa je Džajfer poslao Sidiku poruku, traži vojsku i pomoć da mu pošalje nekoga od onaj e, od ashaba, pa je poslao Huzeifu Omanu Arfeđa u Mehru. Kaže pa je rekao da se sastavi na jednom mjestu u Omanu i da onda krenu zajedno u borbu protiv Omanaca. Zatim njima se pridružio i Krima ibn Džehl i onaj, zajedno te vojske su krenule na Oman i savladale su ovoga Zutađa El Dželendija i tu su također, tu je tog trenutka, odnosno toj bici je bila onaj, eh, bilo savladani murtedi i na taj način Ebu Bekr Rade je ugušio sve pobune na čitavom arapskom polotoku i odbranio je Medinu od murteda i također pokazao snagu protiv Bizantijaca o sallallahu ala srednja wa nabina Muhammedu ala Muhammed a mi ćemo sljedeći put inšala nastaviti sa određenim dakle, onaj, smrtima koje se desile te godine pojedinih ashaba barakallahu fikum كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي